Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. November 26, 2005 Inordinehang obispo si Bishop Asinto Jose at inuluklok bilang pangatlong ordinary ng Diocese of Urdaneta. Siya ay eksperto sa canon law, isang magaling na profesor, prefect of discipline, at rektor ng mga seminaryo sa Vigan at Lawag. Siya ang pumalit sa yumaong si Bishop para pamunuan ang diocese. Ang diocese ng Urdaneta ay binubuo ng silangang bahagi ng lalawigan ng Pangasinan at isa sa mga suffragan ng Archdiocese of Lingayen, Dagupan inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.